أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا Je, wanadhani waliokufuru ndio wafanye waja wangu ndio walinzi wao badala yangu mimi Hakika sisi tumeiandaa jahannamu iwe ndipo mahala pa kuteremkia makafiri. Qul hal nunabbiukum bil akhsarin a'mala, sema je, tukutajieni wenye hasara mno katika vitendo vyao. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ni wale ambao juhudi yao katika maisha ya dunia imepotia bure nao wanadhani kwamba wanafanya kazi nzuri. Ulaika alladhina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawma alqiyamati wazna, hao ni wale waliozikanusha ishara za Mola wao mlezi na kukutana naye, kwa hivyo vitendo vyao vimepotea bure na wala siku ya kiyama hatutawathamini kitu. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا Hiyo jahannamu ni malipo yao kwa walivyokufuru na wakafanyia kejeli ishara zangu na mitume wangu. Innal ladhina amanu wa amilu ssalihati kanat lahum jannatu firdausi nuzula. Hakika wale walioamini na wakatenda mema mashukio yao yatakuwa kwenye pepo za Firdausi. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala, watadumu humo hawatataka kuondoka. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada, sema Lau kuwa bahari ndiyo wino kwa maneno ya Mola wangu mlezi, basi bahari ingelimalizika kabla ya kumalizika maneno ya Mola wangu mlezi hata tungelileta mfano wa hiyo kuongezea. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا سما mimi ni mwanadamu kama nyinyi naletewa wahi kwamba Mungu wenu ni Mungu mmoja Mwenye kutaraji kukutana na Mola wake mlezi basi na atende vitendo vyema wala asimshirikishe yeyote katika ibada ya Mola wake mlezi. Allahu akbar Allahu akbar La macho ya makafiri yamepofuka hata wakadhani kwamba kuwafanya watumwa wangu malaika na Isa kuwa ni miungu wakiwaabudu badala yangu mimi kutawapa manufaa na kuwakinga na adhabu hakika sisi tumewaandalia jahannamu ndio pahali pao pa kukaa wapate huko malipo wanayostahiki ewe mtume waambie hawa makafiri Je, nikutajieni watu watawapata hasara mno kwa vitendo vyao na wataokosa thawabu? Ni hao vilioharibika vitendo vyao katika maisha duniani kwa kuharibika itikadi yao na hali wao wanaitakidi kuwa ndio wanafanya vitendo vyema. Hao ndio walizikataa dalili za uwezo wa Mwenyezi Mungu na wakaikanusha siku ya kufufuliwa na kuhesabiwa. Basi vitendo vyao vimepotea bure na siku ya kiyama watastahiki kudharauliwa na kupuuzwa kwani hawana amali ya kutiwa maanani. Hayo ndiyo tuliyobainisha na tukayapambanua hali ya hawa na malipo yao kwa hayo ni jahanamu kwa sababu ya kufuru zao na kuzifanyia maswara ishara za Mwenyezi Mungu alizoziteremsha na mitume aliyowatuma. Hakika waliothibiti katika imani na wakatenda mema Malipo yao ni bustani za Firdausi wanazozingia. Wataniaimeka milele wala hawatataka badala yake chochote. Ewe mtume, waambie watu hakika ujuzi wa Mwenyezi Mungu umekusanya kila kitu. Na lau kuwa maji ya baharini ni wino wa kuandikia maneno ya Mwenyezi Mungu yanayoonyesha ujuzi wake na hikma yake, basi wino huo ungelimalizika na hata ungeliongezwa wino mwingine kama huo kabla ya kumalizika maneno ya Mwenyezi Mungu. Ewe mtume, waambie watu hakika mimi ni mtu tu kama nyinyi, nimetumwa kwenu nikufunzeni aliyonifunza Mwenyezi Mungu. Nimefunuliwa, yani nimepewa wahi ya kwamba Mungu wenu ni mmoja, hana mshirika wake, anayetumai kukutana na Mwenyezi Mungu na kupata malipo yake basi na atende vitendo vyema kwa usafi wa nia na ajitenge mbali na kumshirikisha Mwenyezi Mungu na chochote katika ibada